Eta txaldeon, hola atza? Txaldeon guztieri? Untxa? <laughs> Untxa. Ez gire hasteko gure etxai joan. Ba, gira, gira. Hare, gaurkoan uh, mendiaz gira, eta skiaz hobeki gaiteko, baita ere pilotaz ere, uh, bon, pilotarekin beraz uh, hasteko, finala dugu elduden uh, igandean ez zuntan, eh? ondokoan dona paleun, eta hortan parte hartuko duen uh, pilotari bat bat dugu gurekin, mikroa parean emaitzen badu asko zobe, Matxin holtzen mendi, Matin. Matxin. Ara, eta hori eh, lehen partean ukanen dugu, biheren partean mendi da gira, engira, eh, skizaleak eh, ipatuko ditugu, iduriz elura jiteak da, ez da bena ginen da, eta haste buruntan ireketzen dute samarti agia, eta hori ipatzeko gurekin ardura duen bat, seguraski samarti agiko sefa dugu. Rene, rezare eta atxaldeon, Rene? Egun, no, atxaldeon den Zuzira sefa samarti Bakarren izalai bai. <laughs> altsazazu uh, mikroa pixkata, ara. Ongi etorri guziri! Hara entzuleak egoiterazten dugu, zuek ere parte hartzen alduzula, gaurko saioan telefonoz deituz beraz hiruiko egatira gaurkoan, 0 bost, bost behatzi, iruzazpi, amalau ameika eta e-mailez ere parte hartzen aldutela, pantxikan edo kaldera bat egin. Jokoz Kampo abildua puntu info. Pantxikak ditu begiratzen emailak zuzen zuzenean, beraz... ez da eh, galderik, men, ez da galderarik mementu. Ara, baina beti iten alda. Eta telefonoz ere zuzenean. Eta telefonoz ere. Ara, egan bezala pilotarekin hasten gira, elduden uh, eh, igandean sortzi beraz ligako finalak eskuskat trinketaz ari gira biztan dena, eta lehen mailako ari gira interesatuko, irisartak gazteak ariko dira, ez bikotaren kontra, holtzo mendieto zaufren beraz baigurriak, eta parean bi gazte izanen dira, Hospital eta gizan dut, matin eh, holtzo uh, mendi, haste bat lehenago, haste bat terdi lehenago, zertan uh, nola zira? Ba, ongi, ongi, eh, zutara zurik, eh, behizik. Esku kominik ez, untxa prestatua. Bai, hala. Ba. Estresarik ez oraino. Oraino ez. Ginen da? Berra pixka bat, eh, elduen hastean. Elduen hastean. <laughs> finalerako favorituak zinezten, astapenean, denek egiten zuten, kasu, ultzu mendi ozafrean, hori zanen dira, buruan, xapeldun edo finalean. Me, zizte baina, ala ere, egin behar zen, zen bortxaz Bai, bai, egin behar zen, uh, beti paperean dena, beti trinketan barrean uh, eh, gertatzen, uste dut uh, giren, baina ara, gure likua egin dugu, partidaz partida izan gira, eta eta mementoan irabazia ditugu, bai, finala hori gogoan eta eta ikusiko ze gertatzen den. Mm. Ez dakit, eh, bon, Patrikenako ez, eta Patrik badakigu epilotari guai eh, eh, handi bat dela, nint xapel baditu bai berezkoetan, bai amatuketan. Bon, Patrikek behar bada obeki kudeatu du, favorito izatearen gauza hori. Eh, zuk behar bada presio gehiago bat zinuen, irabazi behar zinuen absolutuki? Ba, Prexioa ezain beste, gero banakien, wala, Patrik wala, bai ezagutzen dut, bulta bat, eta berarekin eh, aizanez eh, nire konfientxan jartzen izala, e, laguntzen nu, kontxeloak emaiten ditu, eta berarekin hala ala, da pilotan hartzea. Hmm. Partidarek ez duzu egaldu, xapelketa guzian, denak irabazitu zue, ez dakit... Bon, bilan baiko gada, misten dena, biziki, baina olako zerbait espero zinuten? Ba ez deus fitxatu, hasi ala partidak... Partidak egin ditugu, lehenik eh, ara, lehena ongi pasatu da, bigarrena eta partidaz partida ibiligira eta bon, mementuan uh, eh, untsa pasatu da, joan aldean uh, irabazi dugu, zailtasunak ukan ditugu, joan erdi finalean, mm. baina uh, irabazi dugu eta hori da importantena. E, guk hemen errezibitu ditugun pilota gu, pilotari guziek, ara, beldur zuten, ozafrean holtzomendi parea, pare, haintzinean bali mazuten, beldurtuak ziren. Ez, ez dugu santzarik egiten zuten, bon, ez gira pasako. Bai, bo, gero, eh, behar ba hori egiten zuten, eh, partida bat ez da sekula jokatua, Behar da partida egin, eta... Eta ara, edo zen gauza... Gertatzen alza izu ez, ere? Ere? Aule ziak ukaitea? Ah, bai, gertatzen da, bai. Ba, bai, tranquil egon. Izan dintu zuen, izan du, eh? zoin izan da zuen partida zailena? Zailena joan den hastekoa, bai. Bai, final Bai, zeren, eh, ba, ongi partitu gira, baina gero, ola, ogoi eta ogoi tamarren artean, or, eh, besteak, obekio gubaino, izan dira, obekio gubaino barkatu eta eta ondaren irabaz dugu baina zaila bai. Hor ikusuzu hor eh, baina maitzia hasi dela jo eta jo ikusuzu xapelketa guzian lehen aldikotz uh, eh, Patriko Zafrean biskabat uh, eh, miniatiratzen? Bai, izan dira kintze zaila batzu, uh, wala, bai, bainat uh, maitea zautzen dugu ere, baina egia da Patrikek uh, pasatu dira momentu hon bat uh, trinketa zolan, defentsan, eta bainat maitea partida bikaina indu uh, uste dut joan den Jone Rezaret, zurekin eskia aipatuko dugu, istantean, pilota maite duzu, guztuko duzu? Ba, ba, bai, bai, pilota ba, maite du, baina ba, gaine hartan ezku duzitugu pilota nahitzeko. Nola ez, ez bada, ba, esan ez, baina... <laughs> Eski ula hortan. Eskiulan, ulan, lagainen. hor batuko, bai, xukulai gazteak, bai, bai, ona, franko honak, bai, eh? Ba, direlaik partidak joetan zirek ustera? Ba, ez, bai, bai, bai honako finaletan ebiltan ez. Masterzetan? Masterzetan, bola, eta gara zina, ez dut itze eh, pilotan ikusteko. Elduen urtean behar da matxin ikusko zu, eh, eh mazazetan. Plazer egin eko itazot zure ustia. <laughs> Behar bat da matxin, eh, ez dut, ez dut nik egiten ekipak eta fitxik, eh? Bai, bai. <laughs> da, jamarri maia gurekin ikusko da, eskabat bat berantxago. Matxin, zure, eh, zure lehen finala? Bai, lehen finala bai, lehen mailan, eta ikusiko, bai, hori gogoan, eta... Beste gaz, gaztetan, eta? Gaztetan, bai, ahtekoetan hori izan nintzen finalan, Eh, binaka eta buruz buru ere, trinketan eta plazana. Mm, norekin? Ha, ah, izan nintzen uh, eh, Matio Ah, bai, bai, egia da. Artekoetan, uh, eh, urteko zeberaikin egin nuen eta... Mm. eta... E, erran duzu Patriko Zafrenekin ikasi duzula, ikasten duzula, nire galdera da, obetu zirea. Senditzen duzu, obetu zirela? Bai, obetu, bai, beti e, beti eta obetzen iz, beti girota gehiago, baina eh, beraikin egisago eh, da edo kontsilu honak emaiten ditu, eta batzutan e, detaia tipi batzu dira, eta ondarean hori dute diferentzia egiten, gero ara badut ono badakit. E. Zertan, teknikan edo gehiago jokoa ikusteko manerana? Fua, bietan teknikan eta eta jokoa ikusteko, hor ba, badira momentu batzu zailak... Eh, kudeatzeko eta Patrikak eh, be, usaiani baino gehiu badu eta hortako, hortako laguntzenu. Ez din duzu, Matien? Ojo, goita lau. lau. duzu, artekoetan esapeldun, binaskata buruz buruka. Ondotik, urtea, urtea, haren ondotik, eh, ikusten zen Matin Holtzomendi, e, geroko pilotari bat bezala eta menturaz etapak fitek anituko zituela. Eta hor, pasa dituzu, beraz, e, ez dakit, lauz, lauz pabost urte. Eh, hala, eh, lehen mailan jokatu gabe, lehen mailan jokatuta bena eh, lekua galduta, galdurik, eta kasik uh, ia zartear eginen, zote dugun, galduko uh, pilotari handi hura. Izan duzu, sentzazio hori? Bai, gero, hala, artekoen maila ez da bate bera, irabazi dugu, baina gero, uh, senioretara, pasatu gira, uste dut, eh, bigarren mailan, eh, uste dut atseman ginoela egia behar eta horienak, horiek diusten zen lehen mailatik, zafjaldiak eh, hmm, bildu bai. eta ara, baina mo, behar da, orteik pastu, eta bai, urte izan dira urte batzu zailak ere, uh, eskuko minekin ere ibiliniz punta bat, eta, eta ara, baina, bai, bai eta espero... Izan duzu momentu bat, ez utzi, baina desgustatua pilotarekin? ez, baina eh, bon, senditzenean enintzela ongi, baina eh, hala, eh, bai, lotu niz, entxatu niz beti tribatza, eta fisikoki pixka bat prestatza, eta, mm. eta guai, Eta gero behar da, Patrik Ozafren bezalako pilotari batekin jokatu, mentura zere, e, zure dinean, ara, konfirmatzeko lehen mailako pilotaria zira, eta behar da, puntakoa, zer aldatzen du Patrik Ozafrekin jokatzea, konkretuki? Ebe, eh, tringetat heldu zira, tranquilago, e, eh, pixu gutiako bauzu, badakizu izanen dela, zuk e, eh, utxak eitema dituzu ere, bon, ez da beti hor izanen, baina egia da ardura hor dela. motzak ez du bilduko? Ez du bilduko, normalki. <laughs> eta, eta ba, laguntzen du, laguntzen du jokoan, badu ala, pilota egotik ezagutzen du, eta bere, bere eksperientziarekin ni bezalako gazte bat, mm. laguntzen aldu, eta... Alatzen da partidan, baina alatzen da ere prestaketan, haste antziak? Bai, eh, bai, bai, bai, trinketaz aparte ere, eh, bora, untsa gira, eta gero, eh, fisikoki eta er, erten eta pixka bat zebe egin behar dutan, ze, pixka bat lan eta nola ahi batu partida, partidan txartzeko, ongi txartzeko, eta... Zer gaiten du, adibidez? Ba, adibidez, ez, Hor, eh, partida importanta batena entzin, eh, eh, besoa fresko, fresko egiteko, ez partida luzerik egiteko lehenago, eta horako detaia tipi batzu dira. Baina, mm -hmm, konda, konda direnak azken, azken konda final, zetasunak eh, bali dute. Um, beraz, zure prestaketa aldatu duzu, Patrikikin hasi zirenetik, pixka bat? Pixka bat ez, gero nik, nik eiten nuen ene aldetik, eta hor beti... Zugeiago mendikoa zira eta, eh? dut, bai, piskat mendia egiten dut, eta gero, eh, dependi, e, ea partiak bat dituzun edo ez, eta eta horren, horren arabera, ebe, ebe egiten duzu edo frakzione, edo errekuperatzen duzu, edo... Hala. Dependi. Patriekin batera egiten duzu edo biek beres? Az beres, bai erte mm. Eta gero partidan, trinketan, eh, zer gaiten du Patriko Zafren batak, zer gaiten du aldageletan, eta gero zer gaiten du partida demoran? Ba, ez du, eh, ba, ez gira beti mintzo ere, baina... Ez baina, ez dakit? Uh, ez, eh, baiten ditu, uh, eta, hala, ez gira... Oartu zira, adibidez, ba, zinola akats bat berak zuzen du dizuna, hoi uh, zinen hau hartu, edo... Ba, ebizazan partidetara heltzen nintzela, pixka bat estresatua, edo... Hala, gero karaktera da pixka bat bizian iz, eta, eta, hala laguntzen du pixka bat pausatzen, eta, ba, gero ere nik ere egin dut eh, urratxuri. Bai, bai. Eta, eta ara. duzu, uh, eh, Matin Oltzomendi, oska bat uh, eh, gainitu duzula hor, uh, be aurten, eh, aurtengo xapelketan, eh, simpleki, edo zure joko maila berdina da? Ah, ez dut bentsatzen berdina dela, senitzen du aio mizala, nizala, me ara, oai badut, uh, Badut ah, anizu betzeko ere, badira ah, teknikoki, fisikoki, badakit badutala honu lan. Baina eh, bai, eta hobetu pentsatzen dut eta beti kuraia maiten du. Eh. Eta zertan hobetu zira bai. stresaren kudeaketan, errandu zu? Bai, eta, eta joko, jokoan ere, ikusteko maneran, eta, eta teknika mailan ere pixka bat. Mm. Konkretuki, ikusteko maneran? Uh, konkretuki... Uh, Zakit, lehen, eh, zakit, behar bat azure jokatzeko manera aldatu zu, edo etzinen eh, aski sartzen, edo sobera, edo eh, sobera tiratzen eskuin, edo ez, edo olako gauzak dira, edo ez da bat ere hortan? Bai, batzutan uh, sartzen nintzen uh, nintzela ikongi, Ara. Uh, airez, zeren aire, fin, airearekin uh, konfientza nuen baina nintzela ikongi ere nuen fitxik egiten eta airea, eta, eta beste, eh, artesari joiteko, zangoetan joiteko, Hala, ez dut erten beti ikusten dutela, baina eh, bat gehiago. Eta partidaren eh, kudeatzea? Dago da ez, eh, ez emaitea lehenogo ikintzetan edo... Bai, pixka bat eh, bai, kudeatu uh, astapenean dependi nor duzun parrean ere, bai. batzu azten dira azkar, lehenogo ipunduak uh, fitea bian dira, eta bera, bera bezalako batek, badaki jokoa pausatzen, berriz, eh, berriz astapenetik berriz hartzen, eta pixkanaka, pixkanaka batzutan berriz goiti egiten, eta hor hor diferentzia bada dabe. Bai. Eh, pausatzen zirea batzutan, ez da uste dut, eh, lan fisiko bat duzula ere, eguneroko biziana, eta horrek, be, komplikatzen ote du gero pilotan hartzeko momentuan, edo entrenamendu natural bat da, Ba, gero bai, uh, usaila bada, astapenean bai, astapenean akitean nintzen, uh, eh, bo, ba, eskolatik lan da, hasi, hasi eta eh, atxetan pixka bat akituan nintzen, bai, bai bat da hartzeko, eta, eta, ala, uste dut bai hartu autala, etxe izan lanetik lan da, bai, trinketean, bai, trinketetik aparte, eta, eta, ontsa da. Bai, pausatu behar da, oiztenka edo ez? Bai, bai, behar da, pausatu behar bai, ere. Ostiraletan, ostiraletan partidak, zuretat, <laughs> ba, zailago behar bat pixka bat. Zailago. Baina, no, da. Lanetik lan da. Zela, zelan bide duzu? Uh, argintza lainz. Ados. Baditu ondoriak biztan dena. Patrik Osafrenekin jokatzea, uh, abantail bada, dute gabe, zenta anitze ekartzen du. Badu ala ere alde bat, eganezake, da entzuten da, pilota munduan, uh, eh, Matin Holtzomendi finalean da, baina Patrik Osafreni esker da. Bai, bo hori, uh, nauten dute, ni... Ege harteko ez dut sobera kasuik emaitan entzatzen izen e, ene bidea egitea, beraiekin, berarekin hartza, bere kontseiluak eskutatza eta eh, nia intzina joa itea gero horiek ertzen dutena, bom, eh, erten dute eta... Doike eh, Patriko Zafren ere finalean da, amatien altzonen dira esker? Ba, ez dakit, behar bada. <laughs> biak dira, ez, biak dutze jokatzen. ba, bai, normaliki bai. Final hau itabatea do Napoleon, eh, zuek ez duzu partidari galdu, baina bestek erez, eh, parekoek erez, eh, eh, ospital eta gizan dut irisagirien konduari dina ez dute partidari galdu. Ikusitu zu, bigazte horiek? Bai, ikusi ditut hartzen, bo, entrenamendu baten. Ez, eh, partidan ez? Partidan ez, eh, entrenamendu ortaik edo eh, zer azpimagazin Bai, talde osoa da, eh, biak ongi haitzen dira, lagunak dira gainera. Eh, Zena kortan duzu hori? Zeren algiri da laguna direla, haidila ikpilotan, eh, elgarrekin haidila bat... Eh, eta balio du kantxan, ero? Bai, bai, bai, balio du, bai. Algiri da beste zerbait bat dela. Eta bat eh, apeiok izan dut, berak azkarrio iten du, abiadura handia maiten du pilotari. Eta Matiu hain zinean, oh, aski osoa da, ezkerra hona du, pilota, ez pilota handi galtzen, eta tantoa Badulaik parada tantun bukatzeko egiten du, behaz eh, ekipa, ekipa ona. Untxa, ah, untxa zeratu egitu zu alare, biak, untxa... Eh, ba, bat alere. ere. <laughs> oita bat urte dute? Zu oita bat urtetan? Oh. Ez du pentsatzen horrein zen. <laughs> Zeren, eh, bora, hor... Uh, txapelketa bikaina egiten dute, oita bat urte dituzte, uh, lehen aldea da, lehen mailean direla, eta finala teltza zinez eder da. Hmm galeginen izun uh, ospit, mati ospitalen uh, ezagugarriak, egin eh, duzu pixka bat, ezakit bere aulesiak. Ez da kitxo Zaira da kontra bai. aulesiak egitea bai, bai. final baten bezperan, baina. Ah, ez da Eta... E, estrategia salatzea nahi duzu behar mentuaz? Jinen da, jinen da, <laughs> istante galdinen da, kot, bon. Badakit, badakit, <laughs> nuestez lauek badakikete guti gura beran ze partida eginen duten, eh? Uh, gisa, gisan dutenak? Aureziak? Bai. Batzutan behar bat presatzen da, batzutan. Me, bo. Presatzen uh, eh, eh, ener batzen? Bai, ener eta behar batzutan fite egiartzen, baina gero uh, la, ezkerra, ezkerra hona du, azkarri egiten du bi eskuetaik, bai. eta eta zinez hona da bai. bai. Biarko, Biharko, pilotariak direla denek diote eh, mm. gut, barne berezkotara pasten aldiren bi pilotari. Bai, pentsatzen du bai. Um, e, ez da sorpresarik zuretzat hauek finalean izaitea? Pentsatzen, fe, ez dakite pronostikoak egin zinituzten ez aintzinetik, hauen kontra ikusten zinuten zuen finala? Az, az, az baita ez bada, haintzinetik ez da fitxik egina, baziren beste ekipa onak, ara Alfa Romaitea bezala, eh, berasatik ibarberri bezala ere, hor dira hontan lehen mailan, eta usu hor dira azken lauetan, behaz eh, haintzinetik erteko zaila da. Baina ikuste gazte horiek ez zituela soberan neok eh, menturaz guitatzen hein hortan, zenta baginakien pasako sapelketa hona egin zutela, baina bon galderazko ikugazen zer ematen alko zuten lehen mailan, Atik, eh, xapaketa intinatu gara, uh, mefrogatu dute, tala, denak irazituzte, biziki untsa direla, eta hor, jauzi bat eman duten, ero ustez, eh, xapelketa honetan. Ah, ba, bai, da, denak gainera, ez dute partida zail, zailik uh, ukan, ez duentxatzen, ikusiz emaitzak, emaitzak, Beaz, uh, bai, bai, frogatu dute lekoa isi bat zutela, eta menizi dutela horriz, eta... Hmm. Oita bat urte biek, eh, beren lehen finala biztan dena lehen mailan, eh, hori pagatzen aldute behar bada finalean? Beren gaztetasuna? Ara ize? <laughs> Eh, bai, behar bada, baina... Baina behar bada ez? Behar bada ez, bai, zeren man gaztea dira, baina lere joko ongi ikusten dute, finalean dira ez da, da deusetan alere, bai. zeren ez da hola heltzen alere final bateat, Beaz, e, espero bai, pagatuko dutela, baina... Eta parean, eh, alderantziz, egan ezake, eh, Patrik Kozafrenen esperientziak diferentzia iten aldu final batean? Bai, egiten aldu, bai. Bai, hori seko da. Menan, eh, hori uh, ikusi nola giren lauak ere, ez da erten ala... Denaz zuen alde da final hortan? Ba, ez denaz. <laughs> <laughs> Zer da, um, trinketa ez alde, menturaz? Trinketa, ez, trinketa, trinketa ona da, dona paulikoa, undia da, pixka bat bizia da ere, uh, pixka lauentzat uh, trinketa ona dela. Oiek fite ibiltzen dute pilota. Bai, fite ibiltzen dute bai, eta hor ba, haundia da, berba, berba hasti gehiago kanen dugu jokoaren miska bat ikusteko, eta... Hmm. Nola, nola jokatuko zuen, oita batean? bezala. <laughs> bai, mina, jokatzeko almanera <laughs> hainaz gara. Eh, joanen gira usaian bezala, oai hartio izan giren bezala, inala ongi hasiz partida, gure, gure jokoa eginez, eta Eta plazer hartuz eh, pilotan hartzen. Ez duzu estrategia berezirik edo zuen nahi salatu? Ez dugu estrategia berezirik. Eh, zaila dira biak eh, hartzeko. Eh, menturaz, ara, menturaz gizan duten zainak lehertzea izaiten alda bat? Behar bada. <laughs> ez dugu gehiago jakinen, zer gertatuko da, mina, han izanen gira entzuleak kondatzeko, zenta zuzenean emanen dugu partida hori. Merezitu zehazte ala ere, hori izanen gire. Bai, bai, bai, han bezala, eh, hori izanen gira finala horrendako, eta beraz ikusko dugu zuzen zer gertatuko den. Um, pronostiko bat galinen nizut, Matin? Final horrendako, are zite, biskat? Espero guira bazun. Hori da, emaitza bat, behogoi, eta bestea? <laughs> Bergoi... Uh, eh, oita malau guretzat? Oita malau, eh? oita Bat ez ere aski eh? Baina, oita malau <laughs> Bergoi oita malau zuretako. Eh, beste galdera bat, lehen mailako xapelketa irabazten delaik, frangotan, gazteak, beriziki gazten kasuan, igotzen dira berezkoetarat. Zuk uh, pentsatzen duzu hori, edo burutik eh, ibiltzen da, pasatzen da? Bai, bo, ikusiko uh, zinez uh, gogoan dugu final hori, eskoalegikoan egin nuke ala, finala, finala horrekin, gero jinen da ere binakakoa, frantziako txapelgokoa, horrena egin nuke lehiak eta egin, behaz, uh, ala, sasoina ez da fini, eta ono berantago uste du den, uh, uste du den, edo uste du erritxutan, bada buruz burukoa, behaz... Uh, Nei zinuke? Nei, endako ez? Bai? Eh, zer, eh, zer da, eh, helburu handiena izaiten da hori berezko pasatzeat? Bai, gero uste dut, bai, handiena, bai, bai pilotari bat entzat, bai, gero behar da plazer hartu, maila batean jokatu deia lehen mailan, eta, eta gero ikusi. Mm-hmm. Bada bultia bat elgea ezketetan dela, afen, solasetan dela, matxin otzomendi, egun batez berezko izaiten alda, bai, ez da izan baina ez da, ez da alda, eta be, pixka bat, ez dakit, pixka bat azken urte hauetan be, zuen ezetz, eta orain bat batean, posile da berriz. Bai, gero bat ere, ez da, hor, guai arte zinen nintzen txobera untsa ere, guai obekio, baina, ala, berriz, eh, hmm. <laughs> ez da gana obekio untsa izen izala. Berbada, Berbada gu behinu gehiago badakizu, eh, aipatu da anintzere sasoin astapen eh, kanporaketak bagazak zeren zirela, aurtengo frantzeko sapelketan, ez duzu horren berrik? Ez, zoit, ez. Ez, berzikura eski ez dira eginen aurtengo asteko, beraz berezikoetara pasteko galdea egin beharko da eh, usaian. Be, Usai... bai, usaian da usaian. Bai, bai. usaian bezala. Hor, pastu berri dira behatzi, bat batean, bai. gazte zonbait, zer diozu, behatzi pastea berezkoen mailetara? Bai, bai. Be, bai, andana bada, eh, behatzi ez dakit inoiz izan den eh, behatzi. Baina, eh, be bai, untsada da, gazte horien eta espero horiek ere partidakoan intuztela, zeren hor multso andana bat da, lere, eta espero denek partidakoan intuztela, frogatzeko horiek dutela, eta horiek ere beti hobetzeko. Hmm. pastu edo ez, Matin, zer negizaz, uh, mundiala bada Barcelona 2018an, berezkoek edo amatorek parte hartzen alko dute. Hori, uh, baduzu uh, buruaren soko batean, ez? Ez, egeran... Uh, eh, Nahi zinuke, guztoko zinuke? Bai, me gero, bimela eta emezortzia urgunda, eta... Bai, me adinean izan izira, eh? Bai, bai, adinean izan iz, me beste batzu ere. Bai. Eta, ez, ikusiko nola izan giren, uh, fizikoki nola izan giren, behar ba, arazuak ukain ere hori e, egiteko urgunda bat ere. Hmm, ez duzu bat ere, batere bat ere horretan e, momentu honez. Bai, txapelketa hon bat egine, segitu eta... Eta berezko etaratiko. <laughs> Ikusiko. <laughs> Al, alba da. Alba da. Um, finituko dugu, eh? E, emeki emeki, matxin, lehenik Bada informazio bat ere ari dena pixka bat uh, aipatzen ezkerta eskuin azken egun hauetan da um, ustut beste modalitate, beste modalitateetan eginen dela jadanik ez eskuska bena besteetan bai partidak uh, egin ordez uh, mundialean bezala zetetan edo mantxetan egitea ah, bai. Zer diozu hortaz Entxeatua e, dukezu? Bai bat edo beste egin ahitut partidak Hola, baina eh, bai aldatzen ditu gauzak bai ere. Zer? Zeren uh, lehen mantsa bat eh, alduzu eta bigarrenan berriz gaina hartu, ez da, berdin, berroietara gaizki hasten bat zira zaila da berriz... berriz... obekidea beraz mantxetan? Obeki da, dependiz, <laughs> dependin horren dako. Ongi ez duaz <laughs> ez baina, zuk zuretako... Uh... Eh, Zendako ez, baina, guai den bezala ere, untsatz baitu. E, eta publikoak segituko du hori, sistema hori? Ba, ez dakitek, egan, gainera, eskuska, publikoa alere ez da beti gazte-gaztea, behaz aldaketak ez dakite honartuko dituzten, behaz... aldaketak zaila dira. <laughs> pilotan oroak. Eh, Eginada da hori, sustut eh, prestatzeko munduko zapelketan zat, eh, ez, ez sobera munduko zapelketa urte hartan, ez sobera, sobera latua edo jenatua izaiteko, Uztu zu gauza hona den? Bai, horren dako bada, bai, bai, bai laguntzen aditu, jokulariak usatzen hola hartzea, manxetan, bai, bai horren bai, dako untsa da bai. Atik, ez elitaike, mementoan, azteko elitaike aldatuko Ez dizeket jinkente Argentinoan, entoran gileko taularekin, siloarekin. Ez. Entoran, egiten balima da, eginen da, ez gileko taula kenduz eta siloarekin mundialean bezala, trinketa Argentinan, baizik eta gure gaurko trinketetan. Habe, ah, bai. bai. Eliteike agas... Ez, ez, eh, agas den aldatzen. Egiak. Bai. Ados. Finitzeko, Matin mendi beste final bat igandeuntan, eh, ere itzordu importante bat eskuska, baina ezker paretan, eh, lauterriko finala, segitzen duzu? Bai, pixka bat, bau jundik hori momentuan, baina... Eh. Ba, Bak, ordean finalean? Bai, ere Nor da? izola, Martinez. Eta um, Arekan nintz Galien nintzut uh, Basakien Basakien <laughs> Basakien Manajin ba Gönek basinak ezuk? Ez ez ez ez ez Ah jonek ez ez Samartiak ezan <laughs> ez Galde honetik Mendigane eta eh, Pronostiko bat galien intzut Finala horren dako Ola izola Ogeita bi Hama bost Ola izola Ez Bate Baina Baina dut. Baina Baina Baina Baina Baina Baina Baina da. Baina Baina Baina Joko mailan bestak ere kalitateak baitu, baina eh, gehiago buruzari ari dela eta eta usuago dela. Bera, bestak bat zuzokri batzu egiten intu alere, <laughs> eta pertsatzen zuzio batzuko dula, baina eh, ba, guti bai. Oztan egin bi, eh, bi pilotaria hondi eta ponostiko eta parioak parean dira. Berdintxu, bai, parean. Ba, bai. gero, olaizolak badu, uste, bederatzi garen txapelaren zato egonka. Zortzi garen edo bederatzi garen. Menturaz. Zugarria da, bere lehiaketa da iduritzen zaite. Mena, ni iru jozalean nahi <laughs> zanez. Ba, eh, eh, Egan handizut, eh, irujok, iru aurtengo iru txapelak irabazten. aldituela. 2006a igandontan ez, zortziak inguru, seiak inguru izan emaita final hori. Matxina Otzumendi, minesker. Bai, Xantza eh, hon bateko, han izen gira, partetik landa hor biltzite gure mikroetara zeiten agaiteko e, eh, irazi bali mauzu ere. Eta... <laughs> Eta... Irrabaztiko du, irrabaztiko du. Irrabaztiko du, eta elduen mudan masterzetan, guztu han izaiteak, ne? Eh? Baionako masterzetan. Eta, bai, gamezela, xantza hon, eta minesker gurekin egonik. Gurekin egoiten zira, eskiatzen duzu? Ez. Ez? Ah. Ebi ikasiko duzu hori alegina. <laughs> Ikasiko dio gaine hartan. Negurako suit bat nahi? Egu berri zure amatxiri jogin bat eskaini nahi? Arabak, kasketa bat behar? Ez kezka! Korrikaren jantziak aurkezteko, moda desfile antolatzen du aekak. Moda egiten esko haldun gaite Abenduaren amekan, ostegunarekin, Arratxeko zazpita erditatik goiti, Surfrider egoitzan, miarritzeko ataba landoan. Desfilatzaile mundialak! Itxaro borda idazlea. Begiz begi musika taldekoak. Horeka zirko eskola. Daniel laretsa eta Julen Goia erruk bilariak. Bertsulariak. Arraundariak. Batit surfaria. Ondotik, aperitifa, pintxoak eta txaranga giro honean. Emeretzigarren korrika, Martxoaren emeretzitik ogoita bederatzira, ureperetik bilbora. Euskara Haldun! Abendoaren amairuan gaueko amaketatik oiti, Itziaren semeak eta askakeitan taldeen disko behien aurkezpena. Datozen umbrean, azparneko jakola gaztetxera, elgarrekin dantza ezagun! ¡Buf, chaval! Esta es una gran nación. Eta jokoz Zaitu Franco, Franco derkimena <laughs> gutxi batzen da, eh? eurri egin dugu eta badugu dugu guepeko lerregi goiten, bo, oita hamar santimetroa elur mentuan. bezala eh. ah, joan da. den bezala joan da, bena arretorriko da. Ma, alainan, alainan, arretorriko dela negua jitekoa dugu ino. Ba, ba, ba, ez zizu, ba, ba, ez zizu, ba, ez ba, ez zizu, ba, ez zizu, ba, negua, eh, Ah, Lentsa hori, ba? Espantxa. Bon. Rene, gezaget, bera, samartiko ardura duna zirazu, eh, samartiko gunea, um, azte buruntan, bi, hostira luntan, ireketzen dira pistak? Bai, e, luntan, pistak e, gu epeko lerregioa izabaltuko dizu, eh? Bai. Az, luntan, jendeak joiten aldira zkiatzera? Joiten aldira eta doainik. Eta, ah, eta doainik, <laughs> e, eh, luntan? luntan doainik. Ah, bera, bera, bat guzkupa. Horri gaitza, gaitza hona luntan doa inni samartiko agian, balea zazuzen eta gero kario da. Eh? E, eh, gario, e, sekila kario. Eh, <laughs> <laughs> eh, Rene, uh, kirola, zinezko kirola epatu haintzin, Samartiko agian, uh, kudiakitaz mintzo, mintzo gehiten biskabat, uh, norena da Samartiko agieko gune hori? Semartiko harria departamentu hona da, eh? Departamentu hona, tona, eh, bai, inversioen handi oten daik, eur zen, eh? Zerri mm. dizugu, hori... dugu, bai, ah, bai beraz, hori... Kontseilu horoko jarena? Bai, bai, bai, kontseilu horoko du finantzatzen dena? Dena, dena, dena, dena, dena. Bon. Eta hor hor, eta gurret, eta le Petit tren de la runa. La, ere bai. bai hori dola bi urte edo... urte. Erosia, eh? Beraz. Eh, departamentua da. Artua, zuen kudeak eta artua bez. Bai, bora. Hori ontsa martxan dena hori, eh? Ontsa, ontsa, ontsa, Hortene eh, bai, bat zen jente anitzen dugu eh, Udan, e, trenian. Udan Al, alferendako, beraz, oinez ez dutenak nahi igo, jenezik bai. egiten aldira. Um, aurten, obra frango, erran duzu, uh, investizamenduak egin dira? Ba, egin zu, inbertsioan e, hanitxe, eh? investizamenti handi handiak. Eh? Zer? Kontrol generala... Oita bi milion hori da? Oita lau? Oita lau milion. Oita lau, bo, milion bat milion. Ba, ba, bo. Ziendako, ez da ez? Ez ari dugu uh, bi telesieja. Telesieja handia bat a sei likutakua. Eta beste lau, lau likutakua bat eta pista guzia, ehen partetaik juten hoite hamar, Uh, eh, zabalte dituzugu pista larga, eh, jasko pista edarrake dituzugu eh. Euska bat zabalagoak Z inera. Zabalago, zabalago e, Ez da pista behirik erdian, eh? dira es, zabalago es, es, es, es, eh? Zabalago Adios. Zabalago eta e, badatek eta alde bat eta aik Baik izugu mm, jau zitsipelia de, jende denentako Plazer jarra zen eh, Baik parte, pisten parte, parte bat untra Unza, jauzik batek gabe, eta kantiko bestaldeko aldean, batik izudio jauzik gaztentako nahi den. Mm. Arriski batek gabe. Eh, okay. Ez taz no parkerik adibidez? Eh, Oio, ba- beste, ba, beste estazio batzuetan eba da? Ba, eh, ba a, ba, beste estazional bat ba dizi, oi, hartuzto daitzen bai? dena. Ba, guke bai, ba dizi, ez duzuz, ez dukutu purki hu bezen handi, eh? ez dukutu bat nahi ber, ber gentia kusi, baina baizu kebai detzen dena, uh, oh, zirkazen dola egizena, ez dakit hau, ingles ez da, ordin, baina baizu kebai gazte, gazte guzientako baizu urte guzioz, gaiza habu uh, jarde zen jauzi, ha, jauzi giteko bai... untsa Uh, uh, untxak mani madut, beraz, bitere sejak pistak uh, zabaltzea, elargatzea eh, pixka bat. Bai, hori da. La eh, pizkat sin ez anitze. Ba anitz. Horik baliodu 82 milion, 84 milion. eta ordin egite bai, beste gisa bat. bai, eh environmentian aldetik. E, pista eta edo Google Ragi oro handitu dizugu, handitu eh. Eta elki dizu hori hama bost pilona. Ez zer den pilonak pilonak nun egiten eta kabli Ka, ka, me um, treznentzat hor dian? Treznentzat. Eh? Ez zen dako. Eta hamar mila metra kable. Kendu? Kendu. Eta berde moan, estazioneko guele regioik handitu Eta nola, nola egiten da beraz eh, telesieja pilonik gabe? Eben, bazik, genizu lehen eh, bi telesieja eta bi teleski ezekzen duten da, hoik, denak, denak elkidizu, denak, eh, hori environmentin aldatik bai jazki ungi, eh, untsu bituzu behar eskoa zen ez, hale ere. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Zenta izana bain no me san marti guarriak. Machi, machin ez da skilaria, bina panxika bai. Eh? Ah, Nik maite bai. dut eskiatzea, egia da. Ba, ba. San eh, marti guarrian, eh, pasatzen ginuen demora gehiago igaiten, bai. eta jausten zen bi minutaz. Eta bai, mena hori gaitza zen, san balantiko telesiezia baguntian. Ala, <laughs> ez e, san balantiko telesiezia. Hala, joetan zinen <laughs> bat. Baina nahu jekin delarik ez da berdin, ah, eh? Ba, ez da berdin, ez da Ez da san Valentino, eh? <laughs> Harremanak iteko unta zan. Ez jan, gero... hori da. Ez ez, me tresna zaharrak ziren? Ba, tresna zaharrak ziren, eta bazen memento eta epatzen gondire, baina, bar, sorra behan izbe hartalek ezai, beti aiz, eh? Ba, emena, iduitzen zat, azkenik heldu dela San martiarriaz, eta beste estazionetan egin dituzte? Bai, bai, bai, bai, ez, bai, ez, hori da, egin lehenik eh, gurretak aldia. Bai. Eta gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, sosa hain txezarteko aldotat, eta zizun berden moan ezkin zinu egiten jale. Me, galtzen zinuten publikoa, azken urteotan? Jadanik, ja eh, gutienik elurra ba, duena, ba, ba. da. Besteetan elur gehiot bada iduritzen zat. Ba, e, eh, jendi ez, ez uste galdu duguna, eh? Nafarroko, Nafarroko galdetik horrezkiz jente ederki, na, antibezala horrezkiz ehen partetaik hamazazpi Nafarroko galdetik, horrein. Eta herk, herke maite dizie, eh, somartik horrein eskiatzia, e, zapain eh, zuhainen artian, horrein hua... Izaien artetik, eh? Ba, bai, ba, ba, ba, hori da. Mm. Ez titu galdu duen jente anitz, bena, eguai, espantxe dizugu, jente anitz habu ukitia. Hori... Zenta ondorioak hor pisten handitzia, ondorioak da jende gehiago batzira eskiatzen aldila? Bai, eta bai, tio, joate altzira hanitzen zaliko goiti, eh? Le, lehen juten zinen, uh, eh, joatxa telezei joitean gaiti, eta bai... Guai... Batxe, batxe, jala idu, iru oren lagoden berzela gu, eltzeko ba, ba, <laughs> kasi gai goiti. Beno, bai, familia osoik, joate altzeteke, berren... Eh, Rapan ber... Ba, hemen goiti, zure aurrekin, telezeiaz berdin anio ite lan sei. Eta hite gainera. Sei, ba. sei, algarrekin. No, bo, bost, bost askida. sei, eta gero, ba. atik, eh, askiozu emekiago jauztea. Eta, No, ba, ia, iazki egin gai, gai eta jentiak eskiatzen zira le, leheneko jan urteko eskiurrak. Ez du aurten errezak jutuko semartiko harri. Hori egia. den, dena, dena beste, beste gaiza bat. Ez duzu eraiten hal ah, nula ze gai edera izan den eginik. Eta hanpiz, mem kabainak eta denak e, eh, e, eh, modernu otuzu, eta jazki... Hmm. Eh, beste gaiza bat duzu. Kontseilu horokorak pagatu du osotasunean, oitara o milion? Ba, ba, oso, gure sosekin, partaz? Gure denen sosekin. Zuria, <laughs> eta pentsut, eh, oai... Uh, uh, bena, ba. urte guzioz, pakatzen izugu zerbait kontseilu generala egiro, eh? ek, ek denen pakatu dute orai, Bena guk eh, pakatzen dugu... Uh, Zer da, forfeten parte bat edo... Forfeten parte bat. Hmm. Parte handi bat? Bai, bai, bai, bai, baiet. Zon bat? Ez uh, ditu irraiten ahal hemen prezio, baina... Eben handi, bai, bai, bai, alokairia. Bai? Alokairia pakatzen dizugu, alokairia bat bezala. Ah, bai, bai. bezala, bai, ni etablizman publik stazion bat ditu duzu, ebza. Bai, bai. beti kutsele generaleko gutuzu, kutsele, voilà. Zenta, zena itxaz, kontxeru horuko gara, nada, beraz, baiet, baiet, baiet, Batetik Baine, eh, estera, ez da beti bera Atik, eh, atik uh, eh, ogoita beraz lanen egiteko partez gure sosekin, eta pentsutuen hain edera baita samartiko uh, erriko estazion hori, uh, prezioak ere karixoko direla. Hanitz ezkarriko. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ja urtin eta furfea genekua jogeita hamabi errotan genizun. Eta aurten e, forfe eguna, y que en Ecuador eh, hoita ma bi ruo terdi dukeze. Oen zein kanto santime du ruo tuzu da hau ego ega nahitze. Zita bale, balezi jazki <laughs> behar, zkiak balezi egon beti gara dine mazala sozial, tako Ala dea? Eh, be ala... Gari oda alare? Ez tekit, eh, ez tekit zuma den pelota partida bat. Merki oda, merki oda. Zerrik, sartzea balio du amagero, mena, eh, zuk matin semat zembat, zembat gastatzen duzu, mena, zefres duzu zu pilotan. Pilotak, loturak, tenisak, Bai. Ba, bon, ez... Jantziak, eh, <laughs> bada, eh? Ez, ez duzu, haste buru batean, eh, oitamabi euro terdi gastatzen? Boa, igio. <laughs> Eh, Gerak eta ez da konda. <laughs> denak benak konda bai, zitzen Ez, ez, ez duzu. Bai, ba, emena, bai zer rengaiza bat, tres nojo ikorro kario duzu, gero, eta gente langileak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dena. Eta, be, ba, eta maite duenak da. Ba, eta, ba, bai, Naiz bai. eta kario izan familiak joaiten dira eskiatzerat. E, joaiten dira, baina e, dute, ozi, eta bai e, denbora, nola den. Bai, e, ze bideak, nola dien. Doa, bidea. aldetik e, denboa, eta zumate lur badugu, e, Bai, bideak aipatzen baitira, ahainatu dea nafajotik e, bide hori, <laughs> zure kesua baita hori uste eta bai, kesua duzu, bai, baina, fein, e, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, problema da, ez, dutela ez dutela garbitzen en delaik. de eh, Nafarro gobernuak ez dutela eh, ez dutela idekitzen bidea Nafarroak aldeet ez zire laik ez zani eh, astu guztioz Nafarro eh? alde bai. eh, dute, frantzese no dela eta frantziak aldeetik frantziak aldetik ibiltzen ez laik dute ba, bestaldeik aldeko ez dutena izan atu ba, nada? norena da? Uh, biena Biena? Biena, biena, bai. Eh, ongi ulektu bali madut, kontseil urokoja prez da, bidean obra batzuen egiteko. Bai, bai, mena, hori hori den la politiko duzu ordin, eto bai badikizu, egizu frantziako aldetik eh, apilan, bestaldeko aldetik, eh, nafarroko aldetik eh, maiatzi, ordin eh, gaiz eh, denak, eh, tizi, eh, tuzi nahi hua hua eh, sobezu momentu juntan. Bon, aurtengo, azteko, hola, hola gelituko da. Hola, bai, ez ekonomia languzi horiek ekonomia mailan uh, pixka bat uh, eh, agap, agabultatuko <laughs> dute nesker pantxika dute uh, eh, stazionea? Handik espantxa di, espantxa dizugu bai e, karriko gaizan eta enpriz bai beste bez, bai eskiurek usten eta urro bat gue gaineko tresna hoitan gue eski, eskiurak zuten dira eke erroa gugu etresna hoitan. Bai. dizu, kariko engunekuten edo bai, barretuzeko arroia horten edo ronkaleko 6 euro usten dizu. Nolaz? Nolaz, ebe, ebe bai, e, ogiani hostez, bai, bai jatekua, bai, e, e alogazen dutilaik, bai. Mm. E, Ez da bakarrik xamartia ekonomia da, inguruko ekonomia ere. Ah, bai, bai, bai, hori inguruko ekonomia da, bai, segir, segir, neziak, eh, bai, e, eta mesala, eta kokarri hirria bezala, elukezu, elukezu hola, eh, ber, ber, elukezu ber, ber mudela, eta maliz, bai, eh, semartiko jarriko, stazionia, eta izabako aldeti, bestaldako aldeti, bai, bergeza, bai, xantaziko aldeti, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ba, mesantak razetik ez da beti irekia bidea. Ba, ba, ba, ba, ba. Be, beti? Uh, beti... Uh... Salgu etxe delaik. Ez ez, elu, elu janiz badelaik. Elu janiz, non, non, zabaltzen dute bai. Zabaltzen dute bai, ez, bai, ez. Ian urtien ez egit, ez zituen, helta, jamarregun zerratik bidea edo, bola. Ba, dira komertxioak hor, San Marti ahian, zentro komertzial edo bai. merkatal zentro hori, bai. e, ba, dira hor ere dudabatzu, uh, ba. normetan denez, ez, bai, idekitzen bai. utziko dugu, Azkenik eh, prefeturak baimena eman du, baina eh, ba, bai, ahanguratu zizte? Ba, ba, ba, ba. Hoi, uh, eh, istoia zahar bat duzu. Badizu hogei, hogei urte, aipatzen dutela ez dela abu... Uh, normetan. Galei hoi normetan. Eta beti erraten zuten, bai, bai, gineko izu, bai, bai, gineko izu, tigo, Uh, di, dila goi urte ez bazen normetan, egun ez da normetan. Ez, ez da normetan. Eta momentu huntan, e, e, el estatu dit eta eta kumea, Eraiten aldizugu, istoia hoi eh, eh arrendiatu dela. Eh. zer, da eskaz? Ebe, menz, eh, Franko Kaio, kario kosteko duzu, bardin ez, hoi hiuten, hoi hamar mila euro. Ebe, zer da ez normetan, nun da problema? Ebe, sekurite antako, sekurite mm, suientako, suientako... Bez, balimada iskipu bat? Bat izu eta pompiek eta denak, eh? Bena hor, badikizugu, badikizugu xente bat, Eh, gizon bat e, guztiotan. Eh, galean, galean, goitita behai, soiteko vigilo, vigilo bat bezala. Mhm. Eta hai, hua pakatu behar dute denek. Denek bena egiten du, ziuten hamar mila euro lau hilabeten dako. Ara, hori esker, ukan duzue baimena, beraz, segitzeko. Ba, hori Langile hori hartzen berako. Hori duzu, eta, etuzu, eh, eta, mementoko, bueno, ez duzu eginik, eh, ez duzu, bueno, bena, hogei, hogei, duzu, hilabete juntako hogei aiki, eh, oro egin ituk ez. Mhm. Ez abesti galdera bat, lotua beti San Martiko ahiko komertzio gune hau edi, eh, badan eskian neguan, me udan badira aktivitateak erean. Bai, e, bai, e, bai, e, bai, zugu, kursu momentu. Kusi zi momentu honetan bar gnira zerbait egin edan, bai. E, ez... ez pitzik ni kafe bat hartu nahi bani bada, ez du balio ara joaitia. Oh. Eh? Ez, dena etxia da. Zonek ez duri eh? Ez, ez, ez, ez. Den dena etxia da. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Bez, urte... izan etzen pitzik. Zuzuntza soin <laughs> idu. Ah, e, beste lanua bozuzun? Estari, ez, ez, ez. zinen? Igande bat zen, behar ba Ah. Igante, arrast, ah, agurrilan, ez, ez, agurrilan, segur, uh, beti, ostatu bat, pu zabalik. Ba, ez nizi gande honian eruri hori joan. Ai, agurri lan sigur. Me doma ya da zenta fal, faltada zerbait ala ba, ere. Ah, eh, faltada, faltada, bai, bai, bai. Bene, bai, espantxe izugu du, bai. Xente que bai barrikela beste gizaz pensatu, eh, zemartiko harrientako. Nolaz komertzuak ez dute irekitzen udan? Badizia, anitze badizia, bai beste gaizai, bai itxas bazterrian, ordin, uh, eh, bai zu gentia, gentia badizu, bai, he, bale, hila Zenta, hoi arte, eh, gure buruetan zen, esamartiagia, bakik neguan da, Baiet. Ta bai. bada berda zaintasuna mai hartzeko usai hartzeko udan ere bai. badela samartiak ja bai, bai, bizi bai. bat. Bai, eta bai, eta bai. Hori, pentsatu dizu ke bai zu deja bispahiu la urte eh, hasiela udan eh, tako bai lan egin dizu tubing bat. Tubinga. Tubing? Tubing da itzen <laughs> Ez Eta zuko Nik ikusi dut. <laughs> Gorria da, gorri, gorria. <laughs> E sí, bai, luxe zentetik hilibetak Ados, ados, ados. Hola. No, me aurten Horten ibili da? Ba, ibili da, bai, e, pixka bat, e, denbo txarreken dizu. Bai, e, bai, bai, gira. E, eta burtila, eta burtina ibilteko, bai, denbo dara behar dizu, eh, Gero, ara, udan ere, badira ibilaldiak, hau mendira joaiteko, eta bada ba. zirkuitu bai, bai, Bai, bai, bai, bai, bai, Telesiege bat ebai, arlazeko telesiegea, jute altzideko iti telesiegeik idan. Uh, jaste, jite altzide... En fet, zuek dena iten duzue alferendakok? Azkainan egiten duzu lagunera treinez igoiteko, e, eh, asamartiagian telezizian egiteko. Eta bai, bai, denak egiten dizu, gimena denboak, eh, denboak gibin azkarrago duzu. <laughs> Denbo txerra dela egiten duzu jentia etortzen. Mhm. Ba, aipatuko ditugu udakoak, eh, baina e, aintzina baitua denbora, azken minutetan sartuak gira, e, ba, aipatzeko dugu... Eh, Frantziako itzulia, zurekin gane gezaget, Frantziako txegindulazko Frantziako itzulia, usteilaren eh, ustailaren amalaueko et, etapa, nik uste, eh, Samartiko agian e, da. Hori, er, erosten da horako etapa bat? Ba, erosten da bai. Horre bai, kontsel generala medioz, eh, eh, baizu, eh, arribe hoi eh, Samartiko harila. Kontsel lukoak du pagatzen, beraz... Eh, bai ez, bai eh, kario da?

eh terrible mundateke. Bai? Bai, bai, bai, bai, bai. bai ez, ikusten obizkian egiten dizu bidula ikedo jala nola sentia etortzen den gero urte guztiotan, eh? Sose iraziko da beraz horrekin. Ah, bai, ez, bai, ez. Bai Iduridu, eh, badela postu berezi bat aurten, pario berezi bat San Martiarian, oita lau milioi eh, tresnak berritzeko, frantziako itzulia hor. Voilà. Ha, ba, zu, egazki... Errege bilakatzen da, San Ebe, eta bai. Eta beste gaitzat, eta bai. Oin, hama hiuaiki behar dizugu... La Junta Droncal. Hor, lau matuntan, ibiakuntuntan. Hama hiu, zu eta... Untan, eh? Ez, ez, Ah, ez, ez, ez, ez, Hama ez, ez, ez, ez, ez, Bai. bai. eta hamazortzian egitu zu lanin, egiteko la, dezen dara paksa ban, zikloturista... Hados, bai. buru guztian bera zeit izanen da. ba, eta boitut dugu, ba, bimila eta erdi Hmm. jendean itz da, hor, et, etapako, mendiko etapa bat, bezperatzi jendea heldu da loitea, eta hori guzia, hori guzia pentsatu aduzia? Bai ez, bai ez, hori pentsatu aduzia, eta, deja, bai ez... Zu hortaz okupatzen zira, adibidez? Eh, bai, bai, momento te eh, ha instalado en Tour de France Santa Cruz, bai, bai. Bai, bai, bai, urte ta urte hasi ginela. Horria ez da, ez da egitza ukitea eta pabuka era bat eh, Tour de Francean. Eta ez, tu tu. Aspaldi galdi nauzue? Aspaldi galdi eh, tu inicio, aspaldi. Son bat. Eh, ale, bo sei sei urte. Sei urte. Sei urte eh? eta hemen hola, hemen leheneko kontsel generala garaitzen da mesala, eh. Leheneko kontsel generala xenda zabaltu sizen eta oraikoek bidea zabaltu dute. Baina denek egun zute ber, dira da, ni, toi gaize da. Ba, asteburu, ahondia beraz uzteilaren amalaueko asteburu hori beraz amartiagian. Eh, Kirola ipatzeko, uh, eh, gane gezaget beraz amartiagian, kirolak loan, bon, skia da modalitate nagusia, badakigu, besterik ere proposatzen duzu, eh? Ah, ba, iten, ba, iten, zi, erraketa, Bai, eta eh, bai zuge bai chaker eh, txakir treneo hoieki, bai bai zuge egiten handuzu gai martiko harrin. Eta digo, handizki horrek bai, handizki... Ah, bai, handizki nien dako ere. Ba, e, bola, eh, bai, bai, aldo hortak bai eta urtoz jente habu. NPI kartak zendako bai. ez da sartzen hortan, zain martiak, edo sartzen da hortan. Ai, oi. Sartzen da hortan. <laughs> Bai, zespaldi hortan Ah, bai. Eta balitzu euskari gatietan, <laughs> Zuen, bai, San Martiarrian sortia da hori? Ba, bai, San eh, eh, bai, bai, eta gurretan sortia da. Hara, madas. Mm. Ba, dira berritasunak, aurten, proposamenetan, gauza berriak? Gauza berriak, ez. Eh, um, berriak? ez, ez, aurten... Bai, bai, bai, bai, beti, beti berrak, e... Hala, sorguzia pista horiek? Pista horiek, eta inzio beste gaiza bai, haurrek, bai, bai, guaitzineko lerragi hoitan, baizuzun tapiru lan hoitaik. Eta denboa txarra zelaik, ez eta gainile etortzen ahal. Horren ez egin dizugu hegaz bat, tapiru lan eta gaintik, horren joetan altzateko guai eh, gainile hartino, elurra ebado, denboa txarra balen bado zer nahi. Ados. Hola. Berinezko boru bila hola, kusiota eh, zek du gehien ahakasta? Zendako joiten da jendea samartia gira? Oh, ah, teo, bistantako bai, eh? Bistantako? Bistantako bai, bai. Ah, bai, bai, bai, ah, bai, eskiatu eh. gabe, bakarrik joiten dira... Ah, bai, bai, bai, bai, bai, eh, eh, bai, bai, bai, bai, bai, eskola telebizto zik zidak, bai, bai, bai, bista bai, bai, eh? bai, bai, Bai, ikusten... Ez da izaiekin eta biziki polita dela. Bai, ez, eta ikusten duzu irruñako mendiak, ikusten duzu mendigainak, eh, irruñako mendigainak, ikusten duzu baiuna. Ah, bai, bai. Baiuna. Baiuna ikusten da. Baiuna, et, et pau, eh, bai, un sopur. Ah, bai. bai. ikusten duzu zebista, mm. biste, igazki bista edarra Aintzinatzeko, gane, eh, kirolariekin, goi mailako kirolariekin ere badira gauzak? Ez, ez, ez, eh, jaso edo, bai jazo tere egin zinuten lehiaketa zerbait ez, edo demonstrazioan, edo... Bai, gaur, hemen fein momentu dizite pasen ari, ziko, no, dira, xuxenik eginik eh, alde hor eh. Ados, um, buratuko dugu, emeki emeki, uh, zer zer izanen dira ondoko itzordu nagusiak, gone? Itzordu nagusiak uh, erran duzu eh, eh, ondoko egunetan, zer ah, zer ba- da? Eta bai, e, hortak, hortak bon, uh, ba, izugu dagen uh, gure ebe, politiko frantzesak eta bai Nafarroko oh, denak inaugurazioa horrentako, bola. Oain ofizialki inauguratzen duzue Samartiariko Sasuena sasoena eta material e, berriek, pista berriek eta bola. ofizialki hoita lau milionak. Ados, eta hori zaren da jende importante hainitz Bai, bai, Bai, bai, bai, bai, Ah, Ordoan ez da lekurik bestean dako? Ba, ba, ba, ez orta alzidea nahi zidea, gugun ez errezebituko zutik gaini hartan. Ados, eta ondotik? Eta gero baizu... Egu berriz, pentsatzen dut? Egu berriz, bai, Eta baizu kolaborazioan eta bai eh, Nordic 6 horrek izki de fon aldetik bai. Bai izarbe, bai iati, irati, bai. Eh, alde batetaik. Eta bestaldeko bat ebaizu abodi, ferrial, Eta lintza, be, oin bat duzu, sei estaziona bai garrik lan nahi, hoi bai, bai, eh, zuen aldartak bai besta egiteko. Sei ekel gerekin besta bat egiten duzu? Bai, bai, bai, bai, ez, bai ez, eta bai, bai, egiten duzu beste besta, eta bai, eh mementu juntan, artzainek, emaiten dizie, be makilak, Ados. Oia bai, beste besta Oda. duzu. Burtia beti besta duzu. Bai, besta dena, beti, beti besta. <laughs> bon, gurekin izan entzira, jone ere, aste burutan, eluja, eh, nola bai, bai. ben, eta ipatzeko. Ostira lontatiko eh? itzi, eh, asten gira. Ebe, bai, e, plazerki, plazerki eta emanako etxet, e, Berriak eta beti egia. Beti egia. Ozi da, entate goizian ikuste xeroko gotza, maina atxaldean beraz gure kirol emankizuna horrekin buruatuko dugu, jakiteko zonbat elur badean, eta egan duen, beti duen bezala, beti egia eganen duen. Gaiti madu badela, ogoi sentimetro izanen da, ogoi edo ama bost, <laughs> bideen aldetik, bai, eta bideen aldetik, hori, bai, bai. Bai, hori, hori, hori, duzurekin. Esker mirako, ne? Esker mira zier, eh? eta matxin ere? Beraz, uh, gurekin egonik eh, aratsuntan. Uh, beraz, inaugurazioan, eh? Eldu eldu amairuan ikuste samartiagian. Eta bururatzen dugu pantxika gure saioa aste buruntoko itzorekin? Bai, beraz, uh, Kirol itzordua zurekilan, lehenik, biak atxaldean, Kirol magazina, ondotik laru batean, eskubaloia zuzenean behatziontan atahatzek,